het raak nou winter, het vat een bykie tyd om warm te word. Goed, Genesis 1,31. Toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed, en het was aand en morgen die sesde dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde en hulle ganse leermacht. En God het op die sevende dag sy werk voltooi wat hy gemaakt het, en op die sevende dag gerus van al sy werke wat hy gemaakt het. En God het die sevende dag geseen en dit geheilig, omdat hy daarop geris het van al sy werk, wat God geskaap het, dier het te maak. Uh, wat my gesneller het verlede week, deel Rosa met ons een stuk, wat iemand geskryf het, wat so'n groot sien was. Maar onder andere sê die stuk, die mens het sy reis begin, Allah leef jou reis, met rus. Met rus. God het op die sesde dag, die laaste dag, die kroon van sy skepping, die mens gemaakt. Dit afgehandel en mooi gemaakt. Perfect gemaakt. Na ons beeld en ons gelijkenis. Deuteronomium 32 besing Mooses dit, en hy sê, gee grootheid aan onze God die rots. Hy sê, volkome is sy werk. Godse skeppingswerk is afgehandel, is volkome. Hy sê, al sy wee is die woordkie mishpath of strafgerichte wat beteken, as hy weer het die kwaliteit Godse standaard, het aan Godse standaard voldoen. En nou is God in sy ris. Nou wil ek vir julle vraag vraag vanmorgen, was God moeg? Het hy, hoekom ris hy? Wat was die rede vir ris? Was dit omdat hy moeg was? Hy sien dit het nie gegaan oor of hy moeg is nie. Hy was nie moeg nie. Maar die ris is nie om niks te doen nie. Die ris is vir verhouding. Hy het nou die mens gemaakt na sy beeld en gelijkenis. Hy het die mens gemaakt uit liefde vir liefde. Mens gemaakt vir verhouding. En die rede waarover hy rus, is om aandacht te kan gee, om daar te kan wees, vir hierdie mens, hierdie wees wat hy gemaakt het vir verhouding met die mens. Amos beskryf vir ons hierdie ding. Ons gaan nou een bykie meer kyk na die concept van Gods ris. Kom ons kyk sommer nou daarin. As jylle saam met my blaai na Hebreers 3 en 4 toe, dan sien ons hoe dat die skryver van die Hebreers brief praat oor Godse ris en hoe om in Godse ris in te gaan. Ek wil eindelijk net een dingetje sê in die begin van Hebreers. Hebreers 1 vers 1, ons is ons nou daar sê hierdie ding, hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gesprek het tot die vaders die die profete, het hy in die laaste dag met ons kom spreek door sy seen. Godse spraak, Godse taal, is door sy seen. Alles gaan om sy seen. God het alles wat hy wou doen, volbring in sy seen. Die skrif sê, alle dinge het hom ontstaan, en niks het ontstaan wat nie door hom ontstaan het nie. Ek en jy het hom ontstaan. En nou moet ons mooi verstaan wat hy bedoel by ontstaan. Ondou net, Nieuwe Testamenties kyk ons na die ontstaan van een nieuwe skepping. Ondou 2 Korinther 5,17 het gesê, God sien ons nie meer na die vlees nie. Hy sien ons as nieuwe skeppings. Want hy het vir ons die wedergeboorte geskenk tot die levende hoop die die opstanding van Jezus uit die dood uit. Hy het ons niet gemaakt, hy het ons ingesluid in sy sterwe en in sy opstanding. So, as God nou na die mens kyk, sien hy iets totaal niets. En nou sê, die wijse waarop God met ons nou praat, is dier sy sien. Sy sien is Godse stem. En wat sê sy sien? Waarvan is sy sien vir ons die beeld? Sy sien is vir ons die beeld van wie ons is. Sy sien het ons plek omvat. Sy sien het ons kom herstel in hom. Daarom is hy die eerste boorne van die broer. So as jy die sien wil sien, hoe lyk die sien? die seun lyk soos jy. As jy die seun wil sien, gaan kyk in die spieel. Want God het, het ons gestalte gegee in sy seun. En daarom, nou is, is sy seun die een wat praat. En nou gaan hy voort oor die seun en hy sê die volgende. Hy sê, hierdie seun het hy as erfgenaam van alles aangestel, dier wie hy ook die wereld gemaakt het, dis ons nou gesê het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, van God sy heerlijkheid, en die afdruksel van Godse weese. Die Seen is die afskynsel van sy heerlijkheid. Nou, ondou ons het gesê, heerlijkheid, die boekie doksa wat van dokkeio of, of kom, hy is die afdruksel van Godse oorspronkelike gedachte. Wat was Godse oorspronkelike gedachte? Genesis 1,26 Kom, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis en laat hulle heer. Die afbeelding daarvan, nou sê hy, hierdie Seen, God het sy woord gestuur in die gedaante van een mens. Hy stuur sy sien, sy sien word mens in ons gebroke wereld. Hy kom na ons toe en hy kom wees mens vir ons. En hy is die afdruksel, mens, sien, is die afdruksel van God sy oorspronkelike intentie, God sy oorspronkelike beplanning, God sy heerlijkheid. En hy is die afskynsel van sy heerlijkheid en die afdruksel van Godse wees, van wie God is. Hy verteenwoordig God in ons. En nou sê hy hierdie kostbare ding daarby, hy sê, hy het die wereld alles dier hom gemaakt, en dan gaan hy aan, hy sê, en alle dinge dra, dier die woord van sy kracht, nou ons het al baie gepraat, oor die woord van sy kracht, ek wil nie daar oor praat vanmorgen nie, hy sê, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, en gaan sit het, aan die rechterhand, van die majesteit in die hoogte, luister mooi wat gebeur het, nadat hy die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die rechterhand van sy majesteit in die hoogte. Wat beteken dit, die feit dat hy gaan sit het? Het is afgehandel. Hy is in sy rus. Stem jylle saam. Dis wat dit beteken. Maar ander woorde, die gaan sit, is eindelijk vir ons een beeld van een afgehandelde werk. Die herstel van die mens. Die herstel van die mens. Het jy gedink aan die skrif in Johannes 12, ek dink is by vers 31. So bekende skrif, hy sê, ons syng nogal so liekie, hoor nou hoe het ons die liekie gesing, hy sê, He said, if I be lifted up from this world, I will draw all men unto me. As ek van hierdie aarde verhoog word, sal ek alle mense na my toe trek, maar ons het ons saamstel van die voet geskiet. Maar dis nie wat daar staan nie. Daar staan, as ek van hierdie aarde verhoog word, sal ek alles na my toe trek. Wat het hy getrek? Hy het al ons ongerechtighede, al ons oortredinge, al ons misdade, al ons gebrek, al ons siektes, het hy na hom toe getrek. Hy het dit in hom opgeneem, dis wat daar staan. Daar is nergens, dis in kursief gedrukt, die vertalers het gedink, hy het gedink daar moet mense staan, hy het nie die mens nie, hy dit wat ons was in hom opgedeemd, toe hy verhoog word van hierdie aarde, toe hy aan die kruis, ek wil amper sê, opgelig word, toe trek hy alles wat onsuiver, onrein, onwaar is, trek hy elk een van ons uit. En toe dit afgehandel is, toe die prijs daarvoor betaal is, die straf daarvoor gedra is, die straf wat vir ons die vrede aanbring, toe hy die vloek geword het volledig, toe kon God hom opwek, die bewys van ons rechtverdigmaking. En toe kon hy gaan sit in die rechterhand van die troon van God, as een bewys dat hy in sy ris is, en is afgehandel. En nou praat Hebreus brief verder van sy ris. En hy sê hierdie ding, hy sê, ek gaan nou sommer by hoofdstuk 3, daar by vers 7 begin. Hy sê, daarom soos die Heilige Geest spreek, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard nie jylle harte soos in die verbittering in die dag van versoeking in die woestijn nie, waar jylle vaders my versoek, my beproef en my werke 40 jaar lang gesien het. Hy sê, daarom het ek vertoorn geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Nou is my kostelik, as jy hierdie ding gaan kyk, as jy bijvoorbeeld die mirror translation lees, dan sien jy een interessante ding. Hierdie concept van Godse toorn, hy sê, daarom het ek vertoorn geword op hulle as jy kyk na vers 3 van hoofdstuk 4, hy sê, want ons wat gegloe het, gaan die ris in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hoor jy, elke keer kom die toren van God in, maar die woord toren is die woord orgei in die Grieks, en orgei beteken a passionate desire, a passievolle begeerte, as jy die verwysing in die oud testament gaan haal, in psalm 95, dan sien jy die woord in die breus is om dier jou nees en ek onder jou baard, of hoe sê ons dit onder jou baard te brom, he? en te sê, sal jylle nie toch maar luister nie, sal jylle nie toch maar glo nie, dis eindelijk wat daar staan, dis nie Godse toren hierdie nie, dis Godse se passievolle begeerte, dat ons toch maar net sal glo, maar jy weet die mense so vastgevang in die ou verbond, en die straf, en God wat vir hom kwaad sou wees, dat hy elke keer in elke vertaling, in elke situasie, in weer Godse toren wil terugbring. Jy sien die oomlik as daar weer toren is, is ons terug onder werke, is ons uitrustheid. Johannes het geskryf, het sê, daar is geen vrees in die liefde nie, 1 Johannes 4,18. Hy sê, van die volwaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in, straf vir my, of dit my toren voor afgaan. Vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Kan jy sien, hoe dat die neiging van die mens is om elke keer weer terug te kyk na Godse toren toe. Terwyl Godse dringende behoefte is, wil jy nie toch maar, jy laat luister nie, wil jy nie toch maar, kyk en kyk en hierdie keer sien nie, en hoor en hoor en hierdie keer verstaan nie, wil jy nie toch maar, jy hart oopmaak, en begrip kry oor die goed nie. Ek sit met een met die tamalekie. En dit is, ek luister na ouwens, wat weit en syd die wereld oor bedien. En as jylle mooi gaan luister, sê jylle sien, daar is een groot verskil tussen ouwens wat gemeentes bedien en ouwens wat net bedien. Dit is een groot verskil. Want die ouwens wat net bedien, het die vryheid om net te bedien en te sê, wees net. Wees net wees net, niks meer nie. Daar is geen doen nie, daar is geen moeds nie. Onthou, doen was die rede vir die sondeval. Hulle moes net gewees het, want God het hulle volmaak gemaakt. Hulle het niks gehad om by te voeg nie. Hulle moes maar net gewees het. Hulle kon net in die ris ingaan. Hoor jy hoe die duivel die ris kom verstoor? Hulle was in die ris, hulle was volmaak soos God gemaakt. Een weinig minder as God self. Met eer en heerlijkheid gekroon, hoor net wie was hulle, dit was hulle. En wat sê die duivel? Die duivel sê, nee man, jy moet doen om te wees. Jy moet eet om soos God te wees. En daar verstoor hy die ris, daar vat hy die ris weg, en hy verander ris in werking. Begin jylle snap wat is ris. Ris is om weg te kom van hy werk af. En dit wat dit so lekker maak, as hy net wijd in sy bediening, jy gaan eh, stap in een plek en jy ken nie die mense nie, jy is net lief vir hulle, en jy vertel net van die liefde van die Heere, en hoe wonderlik het is, en wie ons nou in Jesus is, en stap uit en wees. En dan kom jy in gemeente. En jy sê dit. En jy sê dit weer. En jy sê dit weer. En jy roep dit uit. En jy sê dit nog een keer vir 30 jaar. En dan kom jy achter, het werk nog steeds nie. En wie wat is die neiging? Neiging is sê, as ek net een wet op hulle kan trek. Want een wet is die makkelike ding. Besef jylle, hoe makkelijk sou dit wees om die, ek wil dit noem, as jylle my die Engelse woord sal verskoon, die hooliganism in Suid-Afrika, hok te slaan, dier een autokratiese regering te hee, wat net sê, nou stop jy dit. Punt. Maar dit is eindelijk wat ons nodig het, met dingere kande uit. Demokrasie is een vryheid, wat ons nie verstaan nie wat hulle nie kan hanteer nie, waarvoor hulle die verantwoordelikheid nie het nie. En hulle reken, democratie is, of leiers te stem, wat hulle in die steek laat, en dan brand hulle liewe bande, en gooi onderskuldige ouwense karre met klippe, omdat hulle ontevrede is. Plaas, sê hulle, ons hou nie van die ouwens wat ons in plek gestel nie. Sê, kan jy sien hoe val die democratie in mekaar het? Maar wie wat so ideaal gewees het, as ons nou skielike autokrasie kon kry, en een ou wat sy voet neersit, maar ou wat rechtvaardig is, nee, ou wat sy voet neersit, en sê, hier stop het, klaar, Laat ons orde kry in die plek. Sal dit nie fantastisch wees nie? Dit sal vir ons orde gee. Maar gaan het harte verander. Julle weet, ons het in een regiete stelsel groot geword. Die ouwergarde van julle weet hoe dat die school by ons was. School was, as die onderwijzer jou nie in die klas aantree voor die klas nie, dan stuur hy jou hoofd toe, maar het aantree sy aangetree word. En dat het al jou nikke op jou stert uitgeslaan. Dis nou maar eenvoudig as dit en so is ons in lijn gedruk. En het het gewerk, ons was gedisciplineerd, ons het orde gehad, maar ons harte, ons harte het nie verander nie. Nou kom God en hy sê, ek werk met jou hart. En God kom in langmoedigheid en hy werk met ons hart. En daarom wil ek sê, wil ek ons met jou verstaan, as jy Godse langmoedigheid hoor, dan sal jy die woord orgei vertaal, as Godse dringende passie, sy dringende begeerte, dat ons toch net sal hoor, dat ons toch net sal toelaat, dat dit wat die Seen gedoen het, dit weer die Seen is, die afskynsel van sy heerlijkheid, dit wat hy van my gemaakt het, dat het my deel sal word, dat het so van my besit sal neem, dat ek nie anders sal kan as om dit te wees nie. Dis die uitroep. Want het geld vandag net soos wat het in die volk in die woestijn gegeld het. Want onthou, as jy kyk na die beeld wat hy hiervan gebruik, hy praat van die volk Israel in die woestijn, hy sê, hy het my my werke 40 jaar lang gesien. Dink aan al die wonderwerke, elke ochend, dan leed die manna om die laar, en hulle gaan tel die dagelikse brood op. Elke ochend. En elke, ek weet nie of het die marag of wanneer is nie, dan kom die wind en dan waai hier die klomp kwartels in, dan vang die ouds vir die kwartels, en hulle eet, oorvloedag, 40 jaar lang. En as daar nie water is nie, kom maar water die rots uit. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie? En as die son te warm is, dan gee God vir hulle een wolkolom, om hulle te beskerm in die son. En as het koud word in die woestijn nacht, dan verander hy wolk in een vierkolom, wat vir hulle warm te gee. Ek wonder wat was die EFKOM rekening. Gelukkig het hulle EFKOM gehad nie, want dan sal hulle koud gekryd. Maar die beginsel hier is, kan jy sien, hy het al hierdie goed gesien, en nogthans, nogthans kon hy nie oortuig word nie. Sê vir my, hylle verlossing uit Egypte uit, was dit gedeeltelik of was dit absoluut? Dit was absoluut. Waar was Faroe? Met sy impies in die see. Die perd nie reiters in die see verdrink. So Faroe is uitgekanceleerd. So die uh, verlossing was absoluut. Absoluut en toch, toch sê hulle, hulle kyk na die, na die ouwens in die, in die beloofde land, hulle sê, daar is een akiete, en ons lyk springkaan in hulle oe, en ons lyk so springkaan in ons oe. Wat het God hulle gemaakt? Kan jy sien wat hulle nie kon hoor nie? Kan jy sien waarover kon hulle nie ris in gaan nie? Want hulle het nog steeds springkaan gesien, en gesê, as ek genoeg gewicht te pomp, en ek eet meer steroïde, dan gaan ek my spiere bou, dan gaan ek ook soos een rees lyk. Die klein Adam wat opgeblaas moes word, hulle kon in sy rust nie ingaan nie. Daarom, toe God met hulle gemeenskap het, toe op die berg, die hele berg aan die brand steek, om gemeenskap met sy volk te, om hulle te heilig en te reinig, sê hulle nie, geef ons iets om te doen. En hulle mis die rust. En van daaraf, het hulle ris wat God in gedachte gehad vir hulle oorgegaan in werke. En ek en jy het die keuze. Ris of werke. En ons sê dit, ek vertel julle niks niets nie. So ek wil julle nie verveel vanmorgen. Maar die vraag is, waarom sikkel ons met die ding? Waarom spook ons met werke in plaas van ris? Is dit nie omdat ons eers wil werk en dan wil rust nie. Die sleetel staan voor ons oor. Eers rust en dan werk. Wat is die verskil? Jy sien, om te werk uit rust uit, beteken dat my werke word gebouw, gevoed, gevorm, vanuit verhouding uit. Ons gesê, God het nie rust nodig gehad nie. Die doel van rust is verhouding verhouding is intimiteit. Tijd om intiem te wees met. En besef jy, as ons uit intimiteit gaan, is daar energie verwerke. Is daar energie, want dan ontdek ons dat hy die goeie werke berei het, so dat ons daan kan wandel. En in eenheid met hom wandel ons bloot in dit wat hy reeds berei het. Dis nie eers ons werke nie, dis asof ons net op die bus klim, op die bus van hierdie lewe wat ons reis. So ons het nodig om terug te kom tot die, die punt. En nou, nou is die vraag, waar kom ons kort? Ons kan een lang story daarvan maak, maar ek wil nie, ek wil veel vraag, waarom sikkel ons met die goed? Die Heere praat dier allemaal sy pen met ons en hy sê, sal twee met mekaar saamwandel, ten sy hulle afgesprek het. Sal twee met mekaar wandel, Dit is interessant, hy gebruik twee woorde daar in Hebrews. Die eerste een is halak. Die belangrike ding hier is, die woord halak, wat beteken essentieel om te loop, maar eindelijk beteken dit om saam, letterlijk om in pas te wees. Die woord saamwandel, dit is een dubbel woord daai, bevestig die saam, die, want die tweede woord beteken in eenheid, om soos een peloton in eenheid te marseer. Die beweging wat die een maak, maak jy aan die een. Nou, dis wat dier, dier profeet Amos vir ons sê, hy sê, sal twee met mekaar, eindelijk is dan het negatief geskryf, hy sê, sal twee in pas kom en in eenheid met mekaar wandel, as hulle nie een afspraak gemaakt het nie. En die antwoord is nie, hulle sal nie. Ons het nodig om een afspraak te maak. Hoeveel keer sê ons vir mekaar hier, binnen in die gebouw, hey, ons moet bykie slag keier, ons bykie koffiekie drink, ons bykie na gevleisie braai. Man, ek, ek wil by jou uitkom. Hoeveel keer jy dit al gehoor? Doen ons dit? Dat is altyd iets in die pad. Dat is altyd iets wat pla, wat maak dat ons het nie recht krij nie. In wat er geval het ons het recht gekry? Ons het ooreengekom. Ons het een besluit geneem, ons het datum gemaakt, ons het het gedagboek gemaakt, En die oomlik as ons dit doen, dan prioriseer ons daarvoor. En nou het ons vanmorgen gesing, I come to the garden alone, while the dew is still on the roses. And the voice I hear falling on my ear, the son of God discloses. Besef jy, ek en jy, kan ons dag begin, in die tuin. Of die tuin jou slaapkamer, of jou studeerkamer, of jou sitkamer is, of wat jou tuin is, of wat die veld is, of wat het is. Maar ek en jy die geleentheid, elke dag, om in die tuin te begin. Elke dag. Om in rust te begin. Maar as ons nie die geleentheid aangryp, as ons dit nie gaan beplan nie, as ons dit nie gaan dagboek nie, gaan dit nie gebeur nie. As het uit die beeld van verhouding met God kyk, en die beeld van intimiteit tussen God en mens, tussen man en vrou, die beeld, wat sien ons? Ons sien dat tyd vir intimiteit in ons hevelike is amper nie. Kom, ons wees eerlijk met mekaar tyd vir intimiteit. Wie hoekom nie? Omdat ons reken, dat as ons die dag getrouwd is, dan is ons nou by mekaar, ons nie meer vir mekaar te groet nie, ons nie mekaar nacht te sê nie, ons is ons nou by mekaar. Nou hoe meer kan jy by mekaar wees, as dat Godse geest, dat God in sy volheid in jou kom woon het? Hoe meer by mekaar kan jy wees as dit? Hoe meer kan ek en Henda wees, as ons saam in die selle bed slaap elke hand? maar jy het al achtergekom. Die bed kan die eenzaamste plek word, waarop aarde is. Het jy dit al beleef? Die ons wat getrouwd is? Weet jylle waarvan ek praat? Die plek kan die eenzaamste plek word, hoekom? Omdat daar nie een afspraak is om intiem te wees, om tyd te spandeer in intimiteit nie. En besef jy, ek kan Godse gees binnen in my. En hy is daar by, by my en in my elke oomlik van elke dag. Maar omdat daar nie afspraak is om intiem met hom te wees nie, is hy nie daar. En word ek die eensaamste van mense in sy teenwoordigheid. Nou, my vraag wat ons my vraag, is dit te werk, of is dit te wees? Ek weet nie meer nie, ek sikkel nou om werk en wees uit mekaar het al. Maar ek kan Godse stem hoor, asof God uitroep en sê, sal jy nie asjeblief toch maar nie. Sal die dag nie kom, dat jy sal luister nie. Dat jy sal hoor nie. Hy sê, sorg daarvoor broeders, vers 12 van hoofdstuk 3, Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle, een bose, en ongeloofige hart is dier dat hy van die levende God afvallig word. My ander woorde afstand kry van God af nie. Goed, kom ons stop nou jy daar. Besef jy, ek kan nie Godse gees uitstuur nie. Wat ek kan. Die skrif sê vir ons in, in Hebrae 6. Hy sê, ek kan God ontken. Ek kan die krachte van die toekomstige wereld, die goeie woord van God smaak, die teenwoordigheid van Godse gees beleef. Godse gees my inkom en ek kom woon. En ek kan by een punt in my leven kom waar ek my rug draai, om ontken, om verwerp en sê, ek verwerp die kruis, ek verwerp God. God sal my op my afdwing nie, dan sal hy my verlaat. Ek kan dit doen. Ek praat nie van iemand wat in sy menswees ontsteld raak en in een proces is waar ek wil amper sê God bevraagteken, jylle weet hoe baie keer dit gebeur, en hoe baie mense gebeur, en hoe baie mense het ons mee te doen wat met wie dit gebeur, wat sy omstandighede so sleg is, en sê, maar waar is God dan? God is daar, hulle verstaan dit net nie reg nie. Omdat jy Job het so'n probleem gehad. Dit uh, is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van iemand wat willens en wetens een besluit neem om sy rug op God te draai, om te ontken, om die prijs wat Jezus betaal het te ontken. Dan sê die skryver van die breers vir ons, dit is onmoendlik om so iemand, as hy weggestap het van God af finaal, om so iemand weer tot bekering te vernieuwe, want dit sou beteken dat Christus weer gekruisig sy moet word. So dit is moendlik, eh, dit is moendlik, maar jy moet daarom die vorm in drievoud invul, wil ek sê, om by die plek te kom. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van ek en jy, wat een pad met God wil loop, maar wat die normale strijd het, wat mense het, wat elke mens van ons in, in ons levens het, ek wil van ons sê, Godse geest gaan jou nie verlaat nie. Moet nie bekommerd wees, dat Godse geest jou gaan verlaat nie. Godse geest wil jou nie verlaat nie. Maar hy staan by die deur en hy klop. En hy kan niks meer doen vir jou, as jy nie deur oopmaak nie. Hy kan niks meer doen as om door sy sien met jou te praat nie. As jy nie tot die oortuiging kan kom, want wat is ris? Ris is om tot die oortuiging te kom. En, en ek gaan net tot oortuiging kom van wie ek is. Ek gaan net tot oortuiging kom van wat is die volmaakte werk wat hy gedoen het in my. Wie ek nou is, in ware gerechtigheid en heiligheid herstel, die afdruksel van sy wees, die afskynsel van Godse heerlijkheid, dis wie hy is, dit is rus. En tot ek en jy by daai besef gekom het, is ek en jy nie in rus nie. En tot daai tyd toe roep Godse geest met een dringende passie uit en sê, wil jy nie toch maar toelaat dat ek jou oortuig? en sy geest is hier, en hy sê, ek staan by die deur en ek klop, ek is gereed om jou te oortuig. Ek is gereed om jou te oortuig. Want as jy oortuig is, dan sal, sal ons nie meer met mekaar sikkel nie. <laughs> Maar hoor, hoor nou, hoe kom die breerskrijver, en hy, hy praat bykie gemeente hier, hoor, het sê hy by vers 13, hy sê, hy het nou gesê, sorg daarvoor dat daar nou nie, miskien van een van julle moet het bose ongeloofig hart, en hy sê, vers 13 sê, maar vermaan mekaar elke dag so lang as dit vandag genoem word, so niemand van julle dier die verleiding van sonde verhaard word nie. Hy sê, vermaan mekaar so lang as dit vandag is. So, nou kom hy, omdat jy het gesê in eh, eh, Hebreus 10 sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst versuim nie. Hy sê, want in die onderlinge bijeenkomst is die plek waar ons mekaar kan vermaan, die woord wat hy gebruik is die woord parakaleio, parakletos is die heilige geest. Hy is die een wat na by my is, en my letterlik by my naam geroep het, Klitos, die uh, eh, gedeelte is eindelijk om my op my naam te noem, hy sê, hy kom na by na my, en hy kom noem my op my naam, hy sê, ek het jou by jou naam geken, jy is myne, dis Godse geese werk, hy sê, en nou, hy sê, jylle het ons Godse geest binnen jylle, hy sê, para kalai jou nou, doen die werk van Godse geest, wauw, Ons het altijd gesê, ons getuig en hy oortuig. Dit is so. Ons oortuig nie. Ons oortuig nie. Maar daar is een dringendheid in ons getuienis. Hoor mooi. En daarom sê hy, vermaan mekaar wat hy die woord parakeleio gebruik en hy sê, en eh, vermaan is nie om my vinger onder jou neus te druk en te sê, jy moet jou saak recht krijg nie. Vermaan is eindelijk om jou aan te moedig, om jou aan te huts en te sê, snap dit, snap dit, solank as wat het vandag gedoen word. Want hy het vir Timotheus sê, dat is twee tye wie die woord verkondig, tydig en ontydig. Hy sê, moet nie ophou om mekaar aan te moedig, moet nie ophou om mekaar te parakelei, om te sê, jy is by die naam geroep, jy is, jy is wonderlik vir God, God het jou lief net jy is. God ris in stilte oor jou. Hy is tevrede met die eindresultaat van die kruis. Dis die roeping wat ons het. Hy sê, kan jy nou sien, hoe begin dit nou vat, maar nou die oomlik, as ons dit vir mekaar begin sê, dan wil het so werk klink, hoor jy, het wil, wil, amper, soos het doenbik gaan klink, maar kan jy hoor, jy is amper asof jy dit doen wil deerskemer, maar die doen, dit gaan nie oor doen nie, dit gaan oor, laat jou toch toe, om tot die oortuiging te kom, so dat daar nie meer, iets kan kort mee, waar oor gaan het vir God? Johan, jy het vanmorgen begin, dit te sê, leef jou reis, sê vir my, hoe is jou leven? Nee, sê dit vir jouself. Is jy gelukkig? Is jy rechtig gelukkig? Is jy rechtig vervuld soos jy hier sit vanmorgen? U weet, as die krisis, as jy aan mense gekoppel is, kom ons van die mooiste voorbeeld. As jy in die huwelik is, as jy in een gesin is, kom ons begin, maak om eerst groter, as jy in een gesin is, het jylle achtergekom, dat as jou kinders seer het, as jou kinders zwaar krijg, krijg jy zwaar. Jy kan jy losmaak vir jou kinders af nie. Besef jy, dat het te gewaag het om kinders te hee, het jy die risiko geloop, dat hulle pijn jou pijn gaan wees. <laughs> Is dit nie so nie? Maar die ander kant van die risiko is, hulle vreugde is jou vreugde. Hulle oorwinning is jou oorwinning. Hulle lewe is jou verlustiging. Hulle En dis wat God gedoen het, want ek ben God is vervuld in homself, hy hoef die mense te gemaakt het nie. Door mense te maak het hy homself blootgestel aan die teleerstelling, aan die pijn, aan die uitroep, aan die passievolle begeerte, om vir die mense te sê, laat jou toch oortuig. Die teleerstelling van die mens wat sê, ek gien jou nie. Maar aan die ander kant, door mense te maak, het hy die vreugde leer ken, die vervulling en die heerlijkheid waarin is vir elke mens, wat het snap, en wat hierdie lewe leef in die volheid wat God bedoel het. Want besef jy, as ons nou die ding wil definieer, ons is ons nou lang al by doodslaan echtbreek en stil voorbij, soos wat Johan sê vanmorgen, het gaan nie oor hemel en hel nie, het gaan oor die reis. Want jy sê, as ek my reis hier voltooi het, as ek my reis hier met blijdskap voltooi het, dan eh, wat moet ek aan uiteindelik hoor, mooi so goeie en getrouwe dienst, ne? Come on. Weet jy, so die reis gaan bepaal wat die eindbestemming is. Maar die tragedie is baie in die godsdienst, in die godsdienstmodel, is mense weghou van die reis af en gesê, as die reis sleg is, dan gaan die eindbestemming goed wees. Dit is nie wat God bedoel het nie. God het bedoel dat die reis sy uitdrukking sal wees van sy heerlijkheid afskynsel van sy heerlijkheid, afdruksel van sy wees sal wees. En daarom is dit vir my en jou belangrik. Maar kyk nou wat gebeur. Ek het gesê, as ons in een gesin is, as ons het waag om kinders te hee, dan is ons gekoppel, as ons dit gewaag het om te trouw, kom ek skielik achter, ek sê alleen nie. Ons het nou een geword. En, omdat ons een is, het ons harmonie nodig. Omdat ons een is, moet ons kan saamwandel in die eenheid. En verdeel hy sê, die skrif kan nie staan nie. As ons dan een is, moet daar een eenheid wees, en as daar nie een eenheid is nie, is ek halwe mens. Weet jy, sê nie waarover het Paulus gesê, die ouds wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar die ouds wat nie uitgee, nie doen beter. Hoekom weet, wat het Paulus gesê? Hy sê, ek wil julle gespaar het, oor die aanstaande nood. Hy sê, omdat ek weet, hy sê, Die een wat getrouwd is, is bezorg oor die dinge van sy maat, hoe hy hom of haar sal baag. Maar hy sê die een wat nie getrouwd is nie, is bezorg oor die dinge van die Heer, hoe hy God sal baag. Come on. Nou luister, ek is nie, ek preek nie Paulus die ding nie, eh, Paulus het nie vir ons iets hier gesê, ek is nie tegen die huwelik nie, ek sluit die huwelik en ek is mal daar en ek dink het moet so wees, en ek is self getrouwd, so ek het nie een probleem wat dit betref nie, maar ek wil hier ons met iets raak sien. Besef jy, besef jy nou die grootse verantwoordelikheid, Nou sê hoofdstuk 4, ek vat soms ek een stikke stikke, uh, hoofdstuk 4 sê, laat ons dan vrees dat terwijl die belofte om in sy ris in te gaan nog stand hou, dit nie miskien blyk dat iemand van julle achtergeblij het nie, wacht mykie. Hy sê, sy belofte is daar, sy dringende passievolle uitroep is dit, sal jy jou nie toch maar laat oortuig nie. Nou wil ek vir jou sê, in jou verhouding met God, ek het vir jou net al gevra, as jy gelukkig, sit jy hier vanmorgen en sê, ek is vervuld. As jy het kan sê, kruid. As jy sê, nee, jy goed wat kort, waar kort dit? Sal twee met mekaar sal, want ons net sy laaf gesprek. Jy sien, ek het nodig gehad, voordat ek met God kon saamwandel, jy sien, die tragedie van godsdienst, is godsdienst stem nie saam met wat hier gebeur het aan die kruis nie. Die algemene godsdienstmodel van die wereld in al sy vorme, 90% plus daarvan, stem nie saam met wat aan die kruis gebeur het nie. Sê dat Jezus vir ons sonde kom sterf het, maar ons is nog sondags. Die volk is uit die slaweis van Egypte uitgeleid, en hulle is nou nog slawe, ek weet nie aan wie nie. Wie, aan wie was hulle slawe? Hulle was nie slawe meer aan die Egyptenaars nie. Want hulle was verslaaf aan die Egyptenaren, nie. Maar toe hulle uitgeleid het die slaafskap van die Egyptenare verval, dit het nie meer bestaan nie, dit is uit die, uit die vergelijking uitgehaal, waarvan was hulle slawe? Dit was slawe van hulle eie denken. God het ons uit die slawe uit van sonde uitgehaal. Hy het ons uit die mag van duisternis oorgebring in die koninkryk van die seen van sy liefde. Dit het hy gedoen. Was sy werk af, nie, is afgehaal, hy het gaan sit in die rechterhand van die troon van God. Hy het het bevestig, so lief het God vir wie gaat die wereld. Hy kon nie opgewek word voordat elkeen, elkeen van ons, sonder uitsondering voor God rechtverig is nie. Sy opstanding is die bewys daarvan. En nou, nou dat hy daar staan, en die bewys is daar, is ons nog in slaafskap of nie? Sit jy hier vanmorgen en sê, ek is onvervuld, ek is ongelukkig, Ek is ongelukkig, ek is onvervuld in my verhouding, ek is leeg in my verhouding met God. Ek weet hy is hier, maar ek hoor hom nie. En daar sê my so mooi ding, sy sê, Amorai Becker het gister aan uh, eh, met die VLE in, in hartwater gepraat, en sy sê hierdie kostbare ding, sy sê, Godse taal is stilte. The voice I hear falling on my ear. Is baie keer net die wete, net die vrede, net hierdie wete hier binnen. Hy sien ons mis te help. Ons is gewoond aan volume. Ons het klankversterkers, ons sit hierdie goed op. Ons wil het hoor, ons soek iemand om dit vir ons te sê. Terwijl ek eindelijk klaag hoor het, die binnenkant. Sien ek het nodig om die afspraak met God te maak. As ek in die afspraak met God staan, kan ek het oor. My sien, ek kon nie in die godsdienstmodel, kon ek nie die twee ooreenstemmings kry nie. Die eerste ooreenstemming, is ek met God saamstem oor wat hy gedoen het. En jy sien, as ek myself nog steeds sonder noem, as ek myself nog steeds sien as ek spring kan, as ek nog steeds dink ek doen God een gins dier myself, dier die maaksel wat hy my gemaakt het, te verkleineer, dier myself slecht te sê voor hom want dit het godsdienst geleer, is nederigheid. Solang ek dit doen, het ek die afspraak in sy voet geskiet, want ek en God kan nie ooreenkom nie. Ons het dan begin dier te sê, ons stem nie saam nie. Dit is soos twee partijen wat wil smelt en nie kan smelt nie, want hulle sieningsestuid eendoopend. Maar ek dink ons het dit uitgesorteer. In ons gemeente, dink ek, verstaan ons wat aan die kruis gebeur het. Ons verstaan wat hy met ons gedoen het. So ons het hierdie deel van die afspraak met hom stem ons saam dat hy een volkome werk gedoen het en dat daar niks meer oor is om by te voeg nie. Ons is volkome en waardig voor hom. En daarom kyk hy na ons stand en nie ons wandel nie, want ons weet ons wandel is nie so perfect nie, maar God kyk na ons stand en in ons stand is ons volmaak. So daarmee stem ons saam. Maar die tweede deel van ons afspraak, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy ons waardig gemaakt? Waarom het hy ons geheilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek vir God gesteld? Hy het het gedoen vir verhouding. Hy het het gedoen so ons tyd het om in intimiteit met hom te spandeer. Dink net mooi daar As jy in ris is, en jy hoef nie meer te doen nie. As ek dan na myself kyk, en ek kyk so terug in my leven, hoe dit begin het vir my toe ek in die godsdienstmodel geleef het, en hoeveel goed ek moes doen, hoe ek moes presteer, waaran moes ek behoort, en wat moes ek alles gemaakt het, die koeksisters, ek het nou nie koeksisters gemaakt nie, jylle ken die, die jylle brigade, al die goeders, al die goeders wat ons moest doen om punte by God te kry, hoeveel energie spaar jy door deel te wees van die gemeente? Wat maak jy maar energie? Wie, wat is die doel van die energie? Die energie is om die tweede deel van die afspraak na te kom. Is om die afspraak te maak en te sê, Heere, ek maak met u die afspraak, ek sê nie meer, ek wil, ek kan dit so goed onthou, ons kom van Pretoria af, ek heb daar by die universiteit gewerk, en ek kom in Christiana aan, en ek doen gewoon net navraag, wil die praktijk daar begin, en een ou sê vir my, maar ek het gehoor, die plek is in die mark, en so gaan ons, en ons gaan kyk die plek, prachtige plek op die rivier, vir my, hemel op aarde. En hierdie plek, dit is prachtig, dit is so stil, daar aan die ene kant van Christiana, op die rivier, hierdie groot bome, hierdie lieflike huis, en hier aan die buitenkant van die huis, net so voor jy ten die trap opgaan, is daarna nou so'n rondhavelkie, en ek, ek klim daar uit, en ek sien hierdie plek, en ek het klaar besluit, hier gaan ek wees. En ek kyk hier in Davos so, en ek sê, hier gaan ek stil word met die heren. Hierdie plek gaan die plek wees, waar ek en die heren by mekaar kom, elke dag. En ons het aan die einde van 1980 daar ingetrek. En ons het in die middel van 1984 daar uitgetrek. En ek het nie een dag. Hoor jylle my, ek het nie een dag daar uitgekom nie. Daai rondhavel het my praktijk geword. Die bron van my hoogste versnelling daai rondaal in plaas van die plek van rus die plek van werk geword en ek het daar weggetrek en ek onthou dit en wie wat die mooiste gedachte wat ek het van daai plek is die eerste dag en die mooi voorneem en hoeveel keer gebeur dit in ons levens dat ons een voorneem maak of een begeerte het maar omdat ons dit nie dagboek nie omdat ons dit nie plaas nie omdat ons dit nie prioriseer nie. Sien, as dit nie vir my belangrijk genoeg is om te sê, daai tyd nie. Ek en Henda, beleef het in ons hiebelik. As ons nie, dit dagboek nie, as ons nie die afspraak maak en genoeg respect het vir mekaar, om die afspraak na te kom nie, kan ek vir jou sê, kan ons maar die romanse, en die tyd in, om in die met mekaar te wees, kan ons maar groet. En jylle weet waarvan ek praat. Hoe gaan die dag en die maande en die tyd en die weke verby en ons mis mekaar het ons nie die afspraak maak. Ek wil jou uitnui vanmorgen. Hy sê, ek bepaal weer een dag, namelijk vandag, dat ons in sy ris kan ingaan dat ons by die plek kan kom om te sê, Heere, ek het nodig. Ek het nodig om so veranderd te word, so oortuig te word van wie ek is, dat wie ek is, die drijwing sal wees, die energie sal wees in my leven, wat al my processe, my hevelik, my verhouding met my kinders, my verhouding met die gemeente, my verhouding in die gemeenskap, alles, wat al hierdie processe moet drijf, dit moet uit die rust kom van die totale oortuiging van wie ek is en wie my maat is en wie die ander mens is met wie ek te doen het, want ons allemaal die selle, want die prijs is vir ons allemaal die selle betaal. En daaruit, uit die positie van rustheid kan het herstel, anders sê ek vir jou, gaan jy hier sit, en oor 6 maanden of oor 6 jaar, kan ek vir jou die vraag vraag, en jy gaan net so onvervuld, en net so gebrekkig lewe, soos wat jy dit doen, en moet nie sê vir my, jy het nie droom nie, baie van ons het al opgegee op ons droom, dis waar, maar wie, as jy die opgegee het op jou droom, beteken het nie, jy het nie in nie. So ek wil jou nooi vanmorgen, droom weer. Begin veer van vooraf droom. Maar as net een manier, hoe jy die droom gaan realiseer, as jy die afspraak kan maak, jy weet nou, dat God volkome werk gedoen het, so daai deel is recht maar God het vir jou die rust gegee, God het jou al die energie gespaar, vir verhouding met hom. As ek en jy nie, een besluit kan neem vanmorgen, om te sê, jyre, ek maak met jy die afspraak, al maak jy elke dag van vooraf afspraak, ek gee nie om wat er uur, of wat er minuut, of wat er tyd van die dag, maar dat jy die afspraak maak. Maar ek wil vir jou sê, as jy dit gaan recht kry, om hierdie afspraak met God te maak, en in sy ris in te gaan, en jou leven vanuit sy ris uit te leef, dan gaan dit die discipline word, waarin jy gaan leer om in jou hevelik, in jou verhouding met jou vrienden, met jou kinders, met jou mede gemeentelede, om hierdie afspraak te maak, om tyd te hee, om tyd in intimiteit met mekaar te spandeer. So maak jy afspraak ek vry om my, moet nie dit langer uitstel nie. Moet nie langer tevrede wees, met minder as Godse beste nie. Die huwelikskamp kom op, in twee weke tyd. Die thema is, moet nie tevrede wees met minder as die beste nie. En ek vir jou dit sê, net die van julle wat kan sê, my huwelik is die absolute beste, julle kan wegblij die rest van julle verwacht ek hier. Ons het nodig om een afspraak te maak. Ek sien dit. Ek sien hoe hevelikheid mekaar uitval en hoe ons ander goed in die pad laat staan. Ander, ek noem dit beselachtighede. Prioriteit gee in ons levens. Die wereld vir ons laat besluit, wat is ons prioriteite? En die belangrikste goed in ons leven, val uit die bus uit, van as die tyd die. En ek noem dit nou maar net die kamp as een voorbeeld. Maar so is die, daar soveel geleentede, soveel geleentede waar ons mekaar kan vermaan, solang het vandag is. Waar ons die onderlinge bijeenkomste het, om mekaar aan te moedig, om toe te laat, dat ons in een atmosfeer kom, waar Godse geest ons kan bedien, om te besef wie ek is. Want daaruit, ons het verlede week al oor gepraat, daaruit, oor die oortuiging van my hart, oor wie ek werkelijk is, daaruit is die oorsprong van leven. Besef jy, in die dringendheid om dit te laat werk, om gemeente te laat klop, is daar so'n neiging om hierdie ding weer terug te vat in die wet en te sê, jy moet so en jy moet so, en die moet daar wees en die en moet daar wees. Of jy wat, kan nie so werk nie. Het gaan miskien so werk, gaan moeilik vir buitenkant. Gaan hier vir as kan jou hart makkie wat moet gebeur, die oorsprong van die lewe, hierdie lewe, sy oorsprong moet kom uit my hart uit. En dit kom uit die oortuiging van Godse gees. En dit gaan ek kry by die stem wat ek hoor as ek in die tuin is. Miskien as die dou nog op die roos is. Wanneer dit jou tyd is, betu ons is nie goed in die ochend nie. Hulle is beter in die aand, ek gee nie om wanneer nie. Ek wil nie vir jou voorskriftelik wees nie, maar ek wil vir jou ening sê. As jy daarop uitmis, mis jy uit op die lewe. En jylle weet, eh, daar is die Afrikaanse spreekwoord wat sê, die pad na die hel is uitgeleem met goeie voornemers. Moet nou nie, ek stuur jou nou nie hels in die hele my moeder vanmorgen, <laughs> moet nou nie, laat dit een voorneme word vanmorgen nie. Asseblief, moet nie hier uitstap vanmorgen, het, met een voorneme hier uitstap en het vergeet buitenkant nie. Ek wil jou erg aanmoedig. Gemaak die ding vast in jou hart. Hoe Salomo het al in sy wijs het gesê, nog een bykie slapen, nog een bykie slijmer, nog een bykie handen vir om uit te rust. Hy sê, en jou armoede kom na jou toe aan soos een gewapende man. Die, die sonne leen loer voor die deur, sy begeert is na jou. Hy wil jou wegvat uit die vervulling van die leven en oorvloed, waarvoor Jezus sy leven geet dis afhankelijk van my en jou kontak, maak die afspraak, kom om na, prijs die Heere Vader, ek dankie, dankie dat jy ons nie los nie, tot vandag toe nie los nie, dat jy ons nie dreig nie, Heere, en al wil ons soms, al wil ons soms grijp na een wet, omdat ons een vinnige resultaat wil sien, besef ons dat jy langmoedig is, nie wil hee dat een moet uitmis op die volmaakte plan nie, maar dat allemaal, elk een van ons, sal kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote, tot die oortuiging van wie ons werkelijk in Christus Jesus is, om die potentiaal wat u in ons sien, te sien, om te sien soos u sien. Ek keer u vanmorgen, Vader, ek eer hier vir die appel wat hier op elkeen van ons maak, om by die plek te kom, te sê, Heere, hier is eerste plek in my leven, ek wil leef vanuit rus, ek het lang genoeg voortgeploeter op my eie poging, ek dank jy daarvoor, Vader, ek sê in hierdie gemeente, sê in elkeen wat hier is vanmorgen, Heere, om, om hierdie ding te gaan, deervat, dit te gaan bevestig, om die oorwinning en die heerlijkheid daarvan te gaan smaak. In Jezus naam. Amen.